pitanja slava i užitak imana, mi ćemo ako Bog da spomenuti neke od njih. Prije nego pređemo na to, Allah uzvišen je objavio, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى na izgled onome poznaje islam, islam izgleda težno. I misli da se musliman pati. Tako su gledali Kurejšije, Rasula sallallahu alaihi wa sallam, i za njihovo izživljavanje i bezbrigu, ono što čini poslanika alaihi sallatu wa sallam, i njegovi sredbenici muslimani, njima je narukovalo na patnju. Pa su prokomentarisali da mu Kur'an pušta samo te Bogu. I Allah se vare kao je tada objavio ovaj dva ajeta što ste stirali. Taha, pa ma zelja alejka il Kur'ana il tešfa. Nismo ti objavili Kur'an da se mučiš, da se patiš. Illa tezkirata lima i jahša. Objavili smo ga samo kao opomenu onome ko se Allaha do nešanu boji. Kur'an je draga braćo opomena svim svjetovima, tako? Jesi. A ko koristi njega uzima? Samo oni koji se Allaha boji. Zato uzvišeni kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب إنما تنذر من اتبع الذكر Samo će biti opomenut onaj ko slijedi zikr, ko slijedi uput u kura wa hašija rahmane u gajbu i boji se milostivo u gajbu ne vidi ga odvojeno od njega ne vidi Allah ali ga se boji pa ako mi kažeš Allah a on se boji to mi je Kur'an koji onda to kažeš Allah a njega ne ostavlja traga ti ti da mi kao Kur'an ostavljaš do nas neće na njega ostaviti traga zato Allah mi samo kaže ovdje nisu ti objavili Kur'an da se mučiš nego je on samo pouka onima koji se boje, koji se boje Allaha te baraka počara. Idući za ovom istinom, da Kur'an i Islam nije tegoba, prećemo na našu temu, a to je slasti. Neće čovjek posjetiti slast imana dok ne bude Allahu želešanuhu odan ispravni rok. A ne možemo postati takvi dok ne zadovoljimo tri šarta. Dok ne budemo imali imanu Allah tabaraka wa ta'ala. To je sljedeće. Iman u Allah tabaraka wa ta'ala. Kažem iman u Allah, to je sve što u što treba da Šta je akida koji treba da Drugo, da čovjek u vjeri bude muhlis, vjera bude radi Allaha. Din sam da bude radi Allaha. I treće, da slijedi sunnet Mustafa sallallahu alaihi wa Ovo troje ko bude imao, taj je potpunio svoju vjeru, postigo je bit vjere, koji je sahih seneda ذات طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Osjeti će slast imana onaj ko je zadovoljan sa Allahom gospodarom, sa Islamom vjerom i sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam wa sallam. biti zadovoljan znači ne tražiti mimo njega. Zadovoljan sam sa Allahom i zadovoljan sa ručom. Ne tražiš više. Ovo je zadovoljan sa životom. Ne pot neće da popravlja. Zadovoljan sa Allahom, sa Allahom, sa Allahom, znači ne traži drugo gospodara. Zadovoljan sa Islamom znači ne traži vjerujete إزالة الإنسان صورا صلى الله عليه وسلم znači ne traži drugog imama, ne traži drugog ukušivača, ne traži drugog uzora, drugog vođu, nego Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ko to postigne, mora ostati slatnik. Resul sallallahu alaihi wa sallam u drugim hadisima, ćete pitati kako ću ja to postići, subhanallah? Kako ću ja od jedna postići stvar? Hoće li proći? Kao kada se kobaci uvodi ono jedno? Ili mora da se nateži? Pravi način mora se čovjek natežiti što. Rasul sallallahu alaihi wa sallam je došla objava tek kada je on uložio napore i napore. Tek kada je on ostavio meku i njene pjevačice među slova trgovinu, traži se koga? Uputu. I idući na brdo hira. Da je ostao na uzbi Allah i ta'ala u Mekke, da se zabavlja, ako se zabavlja drugi, hvala Bogu da ne vidi uđe na uči. Mora biti taj trud. Tako kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, znanje se postiže učenjem Ne čovjek zaradi u zanje od jednog, ne, učiš evi, pa učiš dva, pa ta, pa možeš slavu, pa večeru, pa naučiš kur'an, pa naučiš kirajat, pa teško nauči tefsir, tako da reći. I nežnost je razneživanje. Čovjek mora biti krut, krut, osos. Ali se razniježi, razniježi, razniježi, dok ne, ne promijeni potpuno narav. Dok potpuno, tek kad vidi nekoga, vidi narav se izvaja, ja sam bio narav. Prepoznam sebe, odgojio se naš. Tako isto obraćaju spasti narav. Čovjek će sebe naći da je nekada obavljao namaz hladno, drveno. Te tako nije smio bojao se džahnepša po ustavi namaz. Međutim, sve ono što sadrži namaz kod njega nije bilo prisutno. Pa kaže Reku sallallahu alaihi wa sallam, upućujući na taj put kaže, ko kaže kada odvane i kada omrkne, raditu billahi rabba, obet islami dina, koji Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nabija, kada hata Allah ne bih Pravo Allahovo je da ga sa učini zadovoljim. Jer ovo kaže ovdje zadovoljan sam Allahom, gospodar, islamom, vjerom i Muhammedom s.a.v. poslanikom, kaže bila وَلَسْتَوْكَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى da će ti tvoj gospodar pa će biti zadovoljan. Evo, gledaj, šta je cilj poslaniko? Da bude zadovoljan sa njim što je, što je poslanik, što je na njemu teška misija, što je njemu da upućuje umet, što je njemu da se prvi pokori, kao kaže, on je volio muslim, ja sam prvi musliman, ja sam prvi musliman. Ova je jedna mušikin, ja nisam mušik. Prvi je to rekao sam, prvi je on ostavio šir, prvi je on prihvatio krvi, prvi on pove u džihad, prvi on poznanio istinu. U svemu je on zove prvi, pa je Allah tebara koja se jala i obećao da sad biti zadovoljan. Ona se ufe ljusinka, rabbu kefe terba. A da je mu vetra radi Allah tebara, u drugoj suri prije ove, po njegu sredinu Kur'anu da postoje, suri Lej, ovaj suri Zuhar, kaže Ona se ufe ljerba. Ovdje kaže se za onoga koji bude dijelio يعطي مالا يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تبدا الا ابتغاء وجه ربها وسوف يرضى مفسر كافر سوى نفسه ابو بكر رضي الله تعالى الصالح كثرات اولئك ويقول دار رسول الله كثرات نتراجع nije od koga da mu nakon da radi samo lice svog gospodara uzvišeno i taj će biti zadovoljan. Nama je da je svom sada mlava ne još sada. I nama je da الصحابه سلفه ابو بكر عمر ومصر الخلفاء الراشدين النبي صلى الله عليه وسلم Vous devez faire déjà aux autres voies de questionner à vous, bataille. Koliko hadisa govori, držite se moga sunata i sunata Kulefaja Rašidina. Ili kad govori ukuti, da će 30, da će 70 fitri, od 60 i 70 je u vatru, a jedna u džennet, Wallahu okri, Allahu milost, to je ona koja bude na ovim na čemu se danas javlja sahabi. Pa Allah je samo ovdje izdvaja osobinu i naredu rekova da će biti zadovoljan. Da se ufa i arba. I upuće nas sallallahu alaihi wa sallam na put da govorimo jutro i večeri razinitu billahi rabba. Kaže, sada je sallahu gospodara. Da li to najveće, da li to ujutro i čini ti sutra bude što iskreniji jednog dana će kako Bog da posta takav ne kaže Resul Sallam, bit će Allahovo pravo, to je pravo kod Allah, da ne kaže Allah na dužnost, jer Allah neko ne može primoriti nešto, bit će Allah pravo da te učini zadovoljno. Da te učini zadovoljno. Da pojete nešto zadovoljno, Allah te vaja kada se da, Islamom vjerom i Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, to sam neko. Upućuje nas sallallahu alaihi wa sallam, da poslije svakog ezana, učimo isto kada kaže alaihi sallatu wasalam ko reče poslije dana alaihi sallatu rabba obi muhammadi nabija obi islam dina Allah će oprosti grije Allah će mu oprosti grije da vidimo braša šta će čovjek kada bude ostvario ovo troje bi svoga imana kada bude zadovoljno sa Rasulom sa Rasulom sa Islamom i kad bude kod njega sve troje što smo rekli a rekli da to bude iman da ima iman u sebi da ima ihlas u sebi i da slijedi Rasula sallallahu alaihi wa sallam pa ma je poznat hadis متفق عليه ذلك رضي الله تعالى عنه وكون ثاني رسول صلى الله عليه وسلم Kod toga bude troje, osjet će slati imana. Govorim isto. Da Allah svega. Apsolutno, tu sad sa Allah, ne tražimo drugo, jer smo jedna zadovoljena tražiti drugo. I njega najviše volimo. Zatim, da bi se rasulom sa Allah, ali je I njega poti Allah, da bi se najviše volimo. I šta još? Da voli čovjeka samo radi Allah. Šta je to? Islam. Iman u Allah, sviđenje kutarika sa Allah, ali je to? I ihlas, evo i troje šta će se desiti? I da prezire da bude vraćen u, u, u, da bude vraćen u kufr, nam se Allah spazio, kao što prezire da bude vraćen u vas. To je to. Zašto ovaj drugi sada vraćao? Da bude vraćen u vas. Zato što je osjetio slast imana. Osjetio je slast imana. Onaj ko dođe do ovog stepena, ne imamo povratka. forma. Samo se ti vraćaju. Koji dođu do ovog stepena, oni vole da budu bačeni u vatru, nego da se vrate u nevjerovanje. Sada, nakon što ostane kod tebe ima, je hlas, ti si slijede Resula, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ko bude radio dobra djela i uisto je mu'min, mi ćemo ga poživiti lijepim životom. Šta je lijepi život? Lijepi život, draga braćo, nije ništa drugo nego slast imana. Nego slast imana. Kaže Allah djeta liječi, djeta liječi, djeta liječi, djeta liječi, djeta liječi, Lijepi život je zadovoljstvo o kom govorimo i slas imana o kojoj govorimo. Koji vjerni toliko cijeni da voli da bude bačen ovako nego da ostane biti. To je sina u ovoga nama da žavira tema, a on ne vidi život bez njega da vas upita draga moja bi se bojali svake noći kada ne biste prosvijedili s namazima bi se bojali svakog dana kada ne bi bio prosvijedan i razabran namazima zna se da je da, da, da nema namaza u danu noći zna se vam se činio i kako vam vidio jedan dan noć da samo sam, sam, sam, se malo ispitajte kako vam izgleda noć sa svim svojim tama koje ima, e, ono je namaz. Pa dolazi drugi dan, se pa na njemu nadovezuje. Pa noć, pa dan, tako čita život. Nigde namaza. Strašan život, nezamisliv život. Nezamisliv. Ni na što odgovora. Ni, nigde upute. Nigde početka, nigde kraja, nigde smisla. Nigde odgovora. Sve znam. Zato kada se zapita džahelj, zajedno sa muslimanima Allah im obećava lijek život a oni se sakri, kaže moji ne živite se muslimani zaista muslimani živite zamislite čovjek zna da će nakon što iskopa metar zemlje metar zemlje da će naći nova zemlje sa se on znoji udara vanjke srcaju prašina znojio se znojio se Je li on sretan što se žena žuli, ne gleda se što se posebno, je li sretan? Je li sretan? Jes. Jes. Zašto? Zato što ono ko se ima ima, zato da se ne ima ihlas. Ne može bez toga, nije to pošto odmah, nego se na svom račun se teme, na ima, na učinu, na ihlas. Ili čovjek, kome je rušio topla kuća, rodio se u njoj. Ali će je sad kuć pa nastaje u bolju. I gledamo kako je nije, kako je bude žel. Rada. Pa će plakat za Neće. A drugi ko me neće napraviti, samo će me slušati. Da je ne znam kakva, ha? Te je s tomu dolazi. Ko je vomit, on zna šta ide svakog njegovog posla. Zna šta je ga svake njegove žrtve. To je taj lijepi život koji mu'min proživi mu'min da živi unutar sebe i što god založi na jekinu je na imanu je još ćemo se samo malo dotaći ako Bog da ihlasa ihlasa spomenuli smo ga ali bojim se da nije spačno ima nam jasa i slijedine poslanika sallallahu alaihi wa sallam nam je jasa Međutim, ihlas jeste da što god imaš, bilo čitav ihlas, bilo svaki njegov dio da podijelim i digneš već četiri pogleda, stav je samo kome, samo Allah, to je rada moja daša. Spomneš svoj namaz, izučeš za vas. Ima ljudi, ali ko? dobro se upita. Ima ovdje lajko, ima reka svoje duši u njemu, ima reka ovom vratu do tebe, ima reka svoje miru, ima reka to, ima liko, iko, iko. Ne ima, sad je Allah, to Allah kaže. To je kaže. Era lillahi inu kaže. Zar ne Allah pripada čista vjera. Sa ovim primjerom tamo, će biti jasnije. I da voli čovjeka, voli da samo radi, Allah. Upisao se u medrežu samo rad, uči samo rad, govori i šuti samo rad, Allah. I tad krav je sam njegov život. Ne bude tako, neće se ti slasti. Kako? Kako se ti su da klanja sad je ovoga i sad njega nema i ti neće se klanjati. Došao su žihada toga i toga, toga i toga događaja. Predstavljeni njegovi tragovi neće se žihada. Tragiš nauku, bez toga i toga, bez toga, toga nema više. Samo sa ihlasom ostaje. Sa ihlasom ne može doći dan gdje se mogu promijeniti okolnosti kada pa čovjek prestane biti Allahu toga mi je. Molim Allaha da zašanje ovaj blizu i uslišava molu da nam podari sve da osjetimo slast imana da nam se ta slast povećava i da nikada ne ostanemo bez tog nehmeta. Molim da subhanahu wa ta'ala da nas smiluje i oprosti i da vrati muslimani u vjeru na najljepši način, da nas učesti na pravom putu i ustavili naša srca na istini sve dok na danu doga se sretnemo.